kino gihugu cabo mutirero uno munsi tuyaga kubiki nkuko mwari abenshi mwari mwabisavye uno munsi tukaba dufise umutumire adasanzwe kuko n'umushikiranganje ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko akaba kandi ajejwe n'ugwaruka akaba ari bamwe mu barundi bari hanze basavye kugira barabe ko boronka inzira yo gufashanya n'abandi barundi abarundi bari hano mu gihugu mu ntumbero yo kubaka kino gihugu cacu intumbero rero ni imwe ni giki mwebwe ugwaruka muri hanze mwufasha kugira mushigikire urundi gwaruka mu kubaka kino gihugu hoko gwiki kugira horohezwe cyane cyane ntihabe intambamyi kuri aba na bariya mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amwe mu mategeko yotuma hubahirizwa ibijyanye no gufashanya hagati y'urwaruka ngibyo ibyo tugiye kuganira muri karadiridimba uno munsi tukaza kugurura inimero zacu za telefone irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo na gatatu na rimwe ubusa na gatatu na gatatu izo nimero zose mugashobora no kuzikoresha kuri WhatsApp Iliya Kadogo niho za kumfasha mu buhinga bw'ivyuma nkuko mari impejeje kubashikiriza medal niyo nkuru nije ndi kuri micro mu kanya gato reka duce tuduga kwijambo twakira n'umutumire huno munsi uno muririmbyi ati ugwaruka turashoboye hamwe jewe na wewe twoja hamwe tugashira ingufu hamwe nta kitoshoboka kugira buno burundi bwacu butere imbere kuko twebwe nk'ugwaruka turashoboye namwe mu majambo make yariko arembwa muri kano karirimbo reka rero tugaruke hano muri studio nakire nyakubahwa umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko mukaba kandi mujejwe no gwaruka so bwa mbere mutwitaba muri kino kiganiro mwarana twitavye muri umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu reka tubaramutse tubahanikaze muri kino kiganiro mu guteza imbere kino gihugu musanzwe mujejwe Burundi yinjira Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko mujejwe kandi n'ubushikiranganji bw'urwaruka mbe izo ntambamyeho zirahari eh, murakoze bwa mbere ho banze mfate kano kanya nkenguruke kuba mwaradutumiye kugira ngo tuze eh, kuyaga na bene wacu bari mu makungu kuko ubwo rwaruka rurafite icyo rushobora guterera mu iterambere ry'igihugu cyabo hariho ibintu rimwe na rimwe duhora tubona urwaruka rugiye hanze eh, bagashika bakaronka bwa buzi eh, kurya nyine buba bumeze hariya bari ucumengo barahejeje ariko twagomba dushimire abibuka yuko uko bigenda kose iherezo ry'inzira ari mu nzu aho mu nzu rero ni mu gihugu cyabo ku bw'ibyo rero niyumvira yuko ahanini eh, twebwe tutohagarara ku ntambamyi ahubwo twohagarara ku bijyanye n'ingena ahubwo twokora mhm. eh, kugira ngo Eh, dushobore eh, gushira hamwe inguvu urwaruka ruri mu gihugu n'urwaruka ruri hanze turabe ingene dushobora guterera kugira ngo igihugu gishobore kuja mu iterambere rirama ugwaruka natwe twashize mu kuboko kwacu murakoze eh, hari benshi bashikiriza cyane cyane ko isoko eh, ry'akazi kugwaruka ritaboneka neza hano mu gihugu oh, ari nko ku buryo bw'impamyabushobozi duhere duhishije ko musanzwe munajejwe na Afrika eh, musanzwe mujejwe n'ubushikanganje do chômage ni ukuvuga bajye bantu baba bariho badafise ego batagira ubuzi mm-hmm. Eh, murumva yuko uko ibihe bigenda ibyo bitigiri bigenda biraduga na cyane cyane ahanagira amagarare ku gihugu cacu cy'u Burundi murabizi yuko eh, ibihe bigenda birahinduka ibihe bigenda biraha ibindi aho hambere eh, twarumva nko ku mutumba ugasanga umuntu umwe niwe yize babiri batatu mugabo unye ku mutumba urahasanga abantu amajana eh, baba barize kandi abo rero ingorane biga bavuga bati naje nkeneye kuba nkanaka naka uwo nyine akeneye kuba nkawe ni wa wundi babona ko yize agaca aronka ibiro agaca aronka akorera mhm. eh, akaronka eh, umuduga akaronka iki kuko yagiye mu biro mugabo rero murabona ko ibihe bigenda birahinduka abize barabaye benshi cyane mhm. aho hambere wava ku ishuri yavayo baca bamwereka ibiraza kwicaramwo hariho abahora bava mu gihugu cyo hanze nk'abagiye kwiga hanze basanga Mercedes barindiriye ku kibuga cy'indege mugabo ubu uwunye n'abo mu muryango hari igihe urabye nabi usanga bataje no kugutegera kubera abize barabimenyereye ko abantu barize abantu ni ukuvuga warize uragarutse mhm. birumvikana yuko rero ibihe byagiye birahinduka cyane muri uko guhinduka rero bica bihindukana n'ubuzi mhm. ubuzi hano mu gihugu cyacu birabonekana ko ari buke ibyo ntitwobideha ubuzi ni buke ni nacyo gituma munabona leta irongowe na nyine icubahiro eh, general major varisito eh, ndayishimiye yahagurukiye iki kibazo cy'urwarukana cyane cyane kuko yarabonye neza ko ibijyanye no kubura akazi ni ikibazo gihambaye cyane acara akora kugira ngo ashobore kuronka uburyo eh, bwo gushira mu migambi ubwo rwaruka rushobora kuzuba rwaratunganije rukore imigambi yarwo hanyuma rushobore gushyiraho ubuzi ubwarwo nyine ubwo buzi rero umwe ashoboye kugira umugambi ashoboye gukora azoba ashobora guha n'akazi abantu batari bake rero hano mu gihugu tukizera neza yuko igihe ugwaruka gucakira uyu mugambi wa nyine icubahiro rukawugira uwarwo bagahaguruka bakagira imigambi myiza imigambi ihagaze neza ndizera neza yuko ikibazo cy’akazi muri kino gihugu cy’u Burundi tuzoba dushoboye guhangana nacu mu buryo bwiza Ku bijyanye rero no mu karere muri mm. Afrika e, y'ubuseruko ni koko e, ikibazo kiriho mm. kuko e, twagiye dusanga Eh, hariho ibisabwa ibisabwa kugira ngo abantu bashobore gusaba ubuzina cyane cyane murabizi aho iwacu abantu dutanguye kuronka amadiplome yisumbuye vuba mm. eh, aho rero dutanguye kuronka kuyaronka vuba hagaca haza n'ibindi basaba bijanye n'ama experience n'ibindi bitari bike ubu rero turacagerageza kugwana kugira ngo twinjire nivyo bake bake ubu barinjirayo bakaronka ubuzi buhoro buhoro mugabo turagomba duhangane kugira duhangane neza rero dusaba urugwaruka nikwige amashure menshi abantu ntibaheze bakaloreya ngo bumve yuko barangije mhm. nibagende bagire izo za metirize nibagende bige ayo madoktora icyo twita phd mhm. bazirondere bakorane umwete kuko ubu tugeze aho duhangana n'ibindi bihugu kandi burya rero hari ijambo nkunda kuvuga hari iterambere n'ingwano mhm. n'ingwano ibyo bindi bihugu barakora uko bashoboye kose bakarara barababona bakarara barakora biga bagirane natwe rero abarundi twumve yuko kugira ngo duhangane n'abo bandi ni byiza yuko dushobora kujya ku ishuri kugira ngo tuzobe dufise uburyo bumwe bwo gushobora kurondera akazi ariko rero barashobora kuronka ubuzi buke buke turagerageza tugafashanya mugabo tugerageza dutera imbere mhm. turaho nyine ku kibazo cy'amashure eh, twarigiye turabona haba muri kahise apara n'akakure cyane ugaruka rumwe rumwe wanashima guhiga n'ibintu two kwita by'ubuhinga eh, twita tekinike haba baganga aba engineer n'abandi bagiye eh, kwiga mbere wanashima bamwe bamwe bakarungikwa n'igihugu mugabo ntihabe wa mutima wo kugaruka kugira basubire bafashe igihugu ivyo cyane cyane bikavana n'agash imishahara canke kubaho babona aha a no muri ibyo bindi bihugu hari icyo muba muri ko murakora umushikiranganji bw'ugwaruka kugira n'uwo agiye atagira umutima no kwita bagaca barondera ikindi gihugu bashobora kuja kuronderamo akazi mugabo ingorane nyamukuru twasanze si ikibazo cyamafaranga mu byukuri mm -hmm. ni kibazo co kudakunda igihugu kiri mu bantu bacu rero ibibazo by'amafaranga nibyo mu ruhande rumwe umuntu arashobora kwiyumvira ko byoba birimo mhm. nibyo muri iki gihugu cy'u Burundi amahera urabye ingena abantu bahembwa mhm. agashahara karacari hasi mhm. mugabo reka ndakwereke ingene by'ukuri jewe ntuhava ndabishira ko ari ikibazo cy'umushahara mbe wari uzi neza yuko abo bantu baba bagiye iyo hanze muri icyo gihugu bagakorerayo akaronka ujya mushahara umurundi nawe agakorera ngaha akaronka uyu mushahara bamwe bamwe bari bagaya mbe wari uzi neza yuko burya uriya mushahara uriya ronka mhm. ugaruka ugasanga urya mushahara uhwanye n'ubuzima bw'iwabayeho hariya anya aho i burundi nimba nshobora kubaho nkoresheje idorari zibiri zitatu ku munsi nawe hariya ashobora kubaho akoresheje idolari mirongo ibiri mirongo itatu ku mhm. munsi mhm. jewe hano naronse amafaranga make mhm. hariya yaronse amafaranga yaronse amadolari cyangwa amayero menshi mugabo mu nyuma ugiye guhari usanga ukwezi guheze burya hari n'igihe uriya ari hanze aza gusanga atacasigaranye mu mufuko ni bangahe ijya miduga bagiramwo usanga uyu munsi adashobora kuyigurira gutyo onye abaho ku madeni mhm. buri munsi ideni ideni mugabo n'ubu hano mu gihugu arabaho ku ideni mugabo urumva bose barabayeho ku ideni n'ibijyanye n'uburusho bigenda nabyo biratera imbere na cyane cyane iyo abantu bakoze bigatuma bashobora kuronka bwa buryo bakinjiza uburyo hanyuma ubwo buryo bumaze kwinjira haba habonetse n'ingene abantu bo muri icyo gihugu bashobora kubaho bakaronka n'agashahara kameze neza mm. murakoze mu bushikiranganji mujejwe navuze ko harimo urwaruka kandi mukarana Afrika y'ubuseruko urabye nk'igihugu kibanyi cya tanzania cyangwa ibibindi dusangiye akarere za kenya n'ahandi abavuye kwiga bava muri ibyo bindi bihugu nibo bagaruka ku bwinshi kugira bafashe guteza imbere kino ibihugu byabo cyangwa ugasanga hariho politike zidufatiye nk'akararo ka hafi muri tanzania uh, muzi neza wanashima na kenya n’ugaruka gwa usanga hariho ibindi merekeza byinshi leta ifasha kugira abo bagiye hanze bagaruke kwiga uno munsi bagaruke gukorera kino gihugu uno munsi hari icyo muba muri ko muri yumvira kugira koko Kirama kiboneka uvuye hanze avuye kuri ayo mashuri yiwe ashobora gushika hamakaronka naho kuba akazi kaba yabaye mugabo akaronka uko yiteza imbere Eh, murakoze cyane mu by'ukuri niyumvira ko ahubwo woba wabirose ubivuze eh, nk'uwabibonye eh, muri iyi leta nkozi leta mbyeyi twagomba tubamenyeshe yuko tumaze kwicara kandi tumaze kwiyumvira ingene ubwo rwaruka n'abo bose bagiye kwiga hanze twoshobora kubashyira hamwe tugasangira ikiyago tugasangira ibyiyumviro tukiyumvira kuri kazoza k'igihugu kugira ngo dushobore kuraba icyo twese dushobora guterera mbere aha ndiko ndabivuga nagomba ndabamenyeshe yuko nyene cubahiro umukuru w'igihugu eh, c'u Burundi mu mhm. ndwi zibiri azoba abonanye n'izo ncabwenge mhm. izo ncabwenge abafise eh, amashure kuva ku rwego rwa metirize mhm. les ingenieurs kuduga ku bafise amadoktora abo onye nyene icubahiro umukuru w'igihugu muri izi ndwi zibiri ziri imbere agiye kubakoranya agiye kubahuza kandi nagira ndakubwire hano mu gihugu aha nyine mu gihugu nagira ndakubwire ko muri abo azobonana nabo harimo abashika abarenga amajana atatu mhm. baje bavuye hanze mm. bize mu bihugu byo hanze barenga amajana atatu aha mu gihugu turafise abarenga amajana ane abo rero ca wiyumvira nyine icubahira umukuru w'igihugu yicaranye nabo mhm. ariko arayaga nabo kugira ngo dushobore kwiga ingene duhangana n'ibibazo bikomakomeye bihanze kino gihugu cacu na cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi ibijanye n'akazi ibijanye no guteza imbere abanyagihugu mu nzego zabo zose urumva ko kizoba ari igikorwa kidasanzwe igikorwa gihambaye cyane mbere by'ukuri nk'abamboneweho mhm. eh, no kubwira n'abo baba bari hanze boba bifuza kuzoza kugira ngo eh, baterere ibyiyumviro mu by'ukuri turabahaye ikaze Eh, kuko kizoba ari igikorwa gihambaye cyane kandi ndumva mu mutima nezerewe rwose kubona nyine icubahiro umukuru w'igihugu yarateguye ikiganiro nka bene icyo turi ko turagitegura neza kandi tuzi yuko kizovamwo ibyamwa bidasanzwe murakoze murakoze cyane reka tugaruke gatonya ku kibazo cyane kibazwa cyane cyane mbere no muri kino kiganiro eh, kiraba bose haba canke abandi muri leta yahahora hari ingingo yari yarafashwe eh, cyane cyane iyo kuvunja amafaranga y'amadolari aza canke amafaranga mva makungu aza mu Burundi ugasanga abenshi bayaronka mu Burundi kandi bakayaronka uravye kutameze neza nkuko babivuga bakavuga bati hari benshi bafise umutima wo gufasha benshi bafite umutima wo kurungika kugira barungika nk'amadolari ijana ari inakuru canke mama hariya akaronka ibyo bimba amajana ngahe ubitakikunda usanga bigoye eh, muri no leta nkuko mwavuze kandi mwanayiserukiye aha leta mvyeyi kandi nkoze muzi hari ico kiko kirakogwa kugira abo bantu bari hanze boroherwe mu kurunga utwo dufaranga kumbure eh, nitwaza ndazi ko bishora gufasha igihugu mu iterambere kuko azokoreshwa hano nyene mu gihugu cacu eh ego cyane nagomba ubwa mbere ho mvuge yuko iki kibazo kijanye no kuvunja amafaranga eh, kumbure jewe nk'umushikiranganji ajejwe ugwaruka ndashobora kutaronka inyishu nziza ndagitangira eh, ariko icyo novuga ufashe utwo dufaranga dukeya ukaturungika mu gihugu turagaruka tugafasha mu kubaka igihugu cawe mhm. mu kubaka igihugu cawe twamye turaba eh, nk'ibihugu nka za senegal ibihugu nka etiyopiya n'ibindi bihugu usanga nk'abantu bari hanze bafise amakaritiye abitirirwa mhm. amakaritiye abitirirwa bakaba barubatse amazu meza cyane bakagira agasagara keza karyoshe kanoboye hamwe n'umuntu yinjiye muri ako gasagara avuga ati aka n'agasagara ka diaspora mhm. abantu bari hanze kandi usanga abo bantu baterera igihugu mu buryo budasanzwe kuko uharuye amafaranga yinjira buri mwaka aje gukora udukorwa dutandukanye usanga mu gihugu abo bantu baraterereye ibintu bidasanzwe nkaba rero nagomba koko kubatera intege kugira ngo uko amategeko yoba yubatse uko ari kose mhm. kuko icyo nizera nta tegeko mu gihugu rishobora gufatwa ku nabi y'abanyagihugu mhm. nimba harabayeho gufata iyo ngingo agiye ku isoko mugabo akaburicagura nimba rero leta iri ko ingingo nka bene izo icyo zera ni uko eh, igerageza kuraba neza y'abenegihugu ikagerageza kuraba ineza y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ejo gifise bigaruke bize bitugirira ikimazi ariko nababwiye yuko eh, je atunze muri kano kanya mhm. eh, canke 2225 itatu na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni mwebwe abarundi muri hanze mwenyene ni mwe murekuriwe guhamagara muri kino kiganiro ari ikibazo canke interano yanyu turarindiriye hano sangwa ikaze kandi Shewe na wewe, Eh, guterera igihugu cyabo ku mafaranga kugira iki mbe mhm. izo ngingo aharuye wenye n'ubwiwe azi inguvu dukoresha eh, eh, iryo faranga nimba ari amafaranga cumi y'amayero nimba amafaranga mirongo ibiri nimba amafaranga mirongo itatu nimba amafaranga mirongo ine aharuye inguvu dukoresha aharuye agatotezo umuzungu atubwira hanyuma agacazo aharura naho iwacu yaruke nyogokuru wawe cyangwa se wawe cyangwa mama wawe mm-hmm. nawe ugasanga hariho ingorane hariho hariho ikibazo yagarutse ko arashikiriza yuko uh, n'umushikiranganje w'ugwaruka uh, n'imico kamambere n'akarere ka Afrika buseruko ariko atari umushikiranganje w'ubutunzi mwumvise ko yavuze ko hariho ibibazo bimwe bimwe bitega ubushikiranganje araba kandi bitokwishurirwa hano mwumvise ko natwe twakimubajije alo alo wimeda ndakumva neza umushikiranganji yatomoye neza aravuga yuko ubushikira ataraba adahagarariye hano ubushikiranganje bw'ubutunzi mwumvise ko ico kibazo natwe twakimubajije ariko mwumvise kandi ko yavuze yuko na leta atamategeko yoshira ku nabi y'umunyagihugu eh, okay ndabumva nabi cyane eh, okay hariho ikindi cya kabiri sinzi ko muza kunyumva ariko mm. njyewe ndabumva neza cya ku masonga kuko ndabona hari abandi bari ku murongo ikindi yavuze eh, aravuga ngo mu bintu byo kwaruka kutabura akazi kutagira akazi kugira iki none bakabuze gute hubatswe ibiki mu burundi Eh, kugira akazi kabure ni ukuvuga yuko ata bintu gukorwa mu gihugu mm. none abahaba bashomeye ni ukuvuga ko ibintu byose byamaze gukoreshwa mu burundi byose inyishu yawe ni iyihe ni uko bisigura eh, inyishu wowe utanga ni iyihe kugira ubushomeri bugabanuke inyishu Mm, mwe mubona n'iyihe nyishu yofatwa cyangwa yokogwa aragaruka niki yavuze nk'inyubako azokubakwa nyinshi eh, kugira abanyagihugu baronka akazi ati mu Burundi nta eh, ari inyubakwa nyinshi nkuko yabishikirije eh, iki cya gatatu nacyo nacyo nimbona yahagaze ku bijyanye n'akazi kumbure na cakindi yari yagarutse ko twari twagarutse ko c'amadolari ariko nkuko mwabivuze kandi nanabimubwiye ntibiri mu byo mujejwe mu bushikiranganje sinzi yuko hari akantu mwomwishura Placide muri Hollande mu majambo make yo gice twakira ubundi ego murakoze cyane mu ncamake eh, Placide yasohoye akari ku mutima mm. eh, kandi eh, twakumvise ikiriho novuga mm-hmm. ni uko uburundi mm-hmm. turinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko kandi turanezerewe mhm. kuba turi muri uwo muryango Eh, abanyagihugu bacu baragenda ijya no hino muri ivyo bihugu muri ivyo bihugu nabo bakaza hano mu gihugu cacu eh, turasumiranira turafashanya mu buryo bucanke buriya rero ku bwa leta y'u Burundi n'ukuri eh, kuba turi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni byiza biranezereye kandi turazi ko n'abanyagihugu isi y'inzi babyishimira rero kuba yatanze kino cyumviro eh, twacumvise ni icyumviro mhm. ciwe mugabo si ukuvuga ko ari icyumviro cy'abarundi bose mhm. hanyuma rero ibindi nabyo jewe hariho bimwe bimwe ntashoboye gutahura neza cyane eh, nawe n'icyumviro nawe niyo ko ntiyabivuga neza mm, ariko reka twakirunda ari ku murongo alo alo alo turabumva ninde tuvuga n'utwakwiye uri hehe eh, no muri kenya kabisa turashima uretse ko akavura gahejeje kugwa niba ujumbura nabona kari ko karagwa duga ku ijambo ego mu bisanzwe duga ku ijambo siriro muri kenya nawe ntitumufata neza mugire bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi gutyo muraza kuturonka atankomanze iyo izo zindi nimero musanzwe umenyereye uno muririmbyi ati ntiwiyumvire icyo uburundi cyo kumarira gusa ahubwo raba nawe icyo wumarira uburundi kuko dufise uruhara kugira buno burundi butera imbere narijya ari twe dufise ingufu zo gukorera igihugu ni ugwaruka n'umushikiranganji kandi ugwaruka turi kumwe hano hari uri ku murongo ata uri ku murongo rika tugaruke hano muri studio hariho bamwe bamwe mu barundi cyane cyane urwaruka bari hanze ari nayo ntumbere wanashima yatumye tubatumira bavuze bati ehm, mbega ko mwatwibiye akabanga ko mu ndwi zibiri hariho mubonano w'umukuru w'igihugu n'urwaruka rwagejeje amashuri aba bari ngaha canke mu gihugu bari ngaha canke hanze y'igihugu baravuze bati kumbure murashobora no kuzobishikana imbere ntihobaho ico no kwita nk'urwego uh, gobu gwa diaspora mugo ukaba gwa diaspora eh, ugwaruka gusa kugira ugo gwaruka ruri hanze ruronke akaryo rubone ko vyoroshe kugira rufashanye n'urundi gwaruka haba gukwegana kugira shikane kwiterambere haba ababwira abandi ati woja aworonka woronka kazi woro ibintu nk'ivyo icoro kwita platform yo bihari kugira ugwaruka ruhurire hamwe rubonane n'ubwo go hanze gucyo rufashanye mu guteza imbere igihugu ico cyumviro mu shikiranganje murongoye cyo kiriho canke hari ico mubona mufasha kugira ubwo gwaruka ruronka iyo platform murakoze eh mu bushikiranganje dusanzwe turongoye ico ciyumviro caraje mm -hmm. hanyuma kimaze kubaho habayeho sinovuga ko ari n'ikibazo ahubwo eh, n'ibyiyumviro murabona ko dusanzwe dufise urwego eh, rwa diaspora diaspora bariya barundi basanzwe bari hanze burya barahurikiye mu ishyirahamwe kandi uko umwaka utashe abo barundi bamabaza baza burya hasanzwe hariho n'indwi yahariwe abarundi bari mu mahanga bahora baza rero hakaba guhanahana ibyiyumviro eh, hakaba eh, mbere no gushyiraho ibikorwa by'iterambere bashobora gufasha mu gihugu bashobora gukora nk'ubu ijya no hino mu ntara urashobora kubona uti iki kintu cyakozwe na diaspora iki cyakozwe n'abarundi bari hanze gutyo gutyo rero duca dusanga muri iki cyiyumviro cyari cyaje mhm. aho urwaruka rwoshirwa ukwarwo duca dusanga ahubwo muri bamwe twita diaspora burya abantu dukunda gusanga baza ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'abahora baza muri ibyo bikorwa ni rwagwaruka nyine mhm. rero aha bigaca bigorana urumva kuja mu nzego mu mashyirahamwe abiri amashyirahamwe asa n'uko ariko arakora ikintu kimwe uca usanga bigaruka bikamera nk'ibigorana kuko burya kugira ngo bashobore kuza barakorana hajya barakoresha uburyo bwinshi bari nko hanze umwe arava mu gisagara akajya mu kindi abanza gusaba ikonji y'akazi urazi ko bitoroshe mhm. kandi bimusaba ko aronka amafaranga kugira ngo bagende nko mu gisagara baza guhuriramwo hirya no hino hageze kuzi no mu gihugu urumva ntiyohava asaba ikonje kabiri mu mwaka canke gatatu mu mwaka ibyo byose turabiraba ni kuvuga ingingo ntirafatwa mugabo turacagerageza rero kuyungurura ndakwajije mhm ico kibazo igihugu cyacu cyaje muri yase twavuye muri sepejere tuja muri yase turondera yiki himbare oya nawe makarorero mbariro twagiye muri yase turondera enere iyi urakoze cyane reka ku bijanye n'uko twebwe tuvuga ururimi rw'igifaransa bariya abandi nabo bakavuga ururimi rw'icyongereza mugabo nagomba ndamwibutse yuko ibi bihugu bigize eyase eh, n'ababanyi hmm. n'ababanyi dusangiye ibitari bike dusangiye imico mbere ibihugu bimwe bimwe turasangiye n'imigenzo mhm. ni ukuvuga rero ubwacu kuba eh, muri uwo muryango nta ngorane n'imwe irimwo simbona icotuma by'ukuri tutowubamwo mhm. rero kubera atari intumbero ya kino kiganiro nagomba kino kibazo kumbure ntituze kukibandanye cyane mhm. eh, twobandanya ku byatumye mhm, mm, na rijya yuko si icongereza gusa ariko igiswahili abarundi barakivuga abaganda barakivuga abatanzania barakivuga abanyakenya mbere n'abanyarwanda uh, sico cadukoranije no munsi ariko reka tugaruke kuri iki cugaruka na diaspora harabonetse imyidogo oh, ndibuka inama ya mbere ya diaspora niho narindi hari mu 2014 uh, bakoranye kugira habe uh, ikibise diaspora iri hamwe nka direction mbere no mushikanganje mwigeze no gutwara twegeze no kubatumira mwishura kuri iki kibazo harabaye imyidogo imwe imwe iboneka yuko habayeho ikumigwa hagati y'ugwaruka cyangwa abagize diaspora bari oh, hanze y'igihugu ugasanga bamwe bayoboka abandi bari muri ya mashyirahamwe ntiharaboneka kwiyunga neza ko kongera ngo nicyo gituma tutanabona eh, n'ibyamwa ku bikorwa bya diaspora nk'uko mwabivuze mu bindi bihugu cyane cyane muri eh, za afurika z'uraruko hariya mu za senegali n'ahandi usanga bafise icyo bafasha bakagira mbere n'icyo no kwita direkisiyo mbere hariho na n'ahari ubushikiranganji busa bwa diaspora kugira bufashe kubaka igihugu uko kwikwega reka dufatire kugwaruka kuko ntitwoja mu bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n’andi makungu hmm. nagomba menyesha abari ko baratwumviriza yuko eh, nko muri iyi myaka ibiri itatu yarangiye mm. reka mvuge itatu kuko uyu mwaka ico gikorwa nticabaye kubera iki kiza ca corona mm-hmm. mugabo iyo myaka ibiri yarangiye eh, abagize diaspora barashoboye kuza mu gihugu kandi barakoze ibikorwa bihambaye niyumvira amanama yakozwe n'ingingo zashoboye gufatwa by'ukuri eh, byarabonetse ko ari inama zikomeye cyane kandi haraje abarundi batari bake mhm. batari bake bava mu ntara zitandukanye bava mu moko atandukanye eh, bose baraje barashika hano rero iki tukakibashimira cyane mm. turakibashimira kuko burya bakoresha uburyo bwabo mm-hmm. bava hariya hanze baremera bakariha itike uburyo bwo kuba hino bakaburondera bakaza hanyuma bagashobora gukora ibyo bikorwa kandi nabibabwiye hari igihe ushobora gusanga hariho abagomba gupfa ibiti abagomba gupfa biriya mugabo rero ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu buragerageza bukababa hagufi mhm. abagiraniye akagorane bukabafasha e, niko bimeze no mu muryango w'abantu babiri cyangwa batatu e, ntihabura ubujya akanunga uwundi cyangwa uwubona ko umenga uwundi ya bamuguriye karato gutyo e, ugaca usanga uwundi atanguye e, umunwa awusutura akawugeza hariya anye nkiyumvira yuko ibyo hariho ubushikiranganji bubijejwe buzoguma buriko burabafasha rero ico twobahamagarira nuko babandanye kuguma babumwe babumwe bakore bakorera igihugu cabo murakoze reka twakire Kingsley mu Bubirigi namahoro namahoro Allô Allô ibirere ndabona ko bitari ko birorohereza ngira ni kino kirere mbona n'akavura gasa n'akariko karagwa alo bambwiye ko yavuye ku murongo ego umushikiranganje reka tugaruke kuri iki kindi kibazo kirabugwaruka uh, muri kahise apana kakure gose ka hafi cyane harabonetse uh, imbere ntiheze gato y'umengo yari ingingo ya leta yo kugururira ugwaruka uh, rudafise ayo madiploma komakomeye kugira babaronderere ubuzi cyane cyane muri bijya bihugu barabu za Oman za Kuwait n'ahandi ariko mu nyuma twabonye uko haje ingorane zimwe zimwe mbere zanatumye hugururwa n'ubuserukizi bw'u Burundi muri Oman ndagomba mbaze mbe uno munsi harabaye gukurikirana ubugwaruka bw'abarundi ruri muri ibyo bihugu kuko bagiye bagiye kuronderayo ubuzi kandi akenshi batubwira ko ubuzi bubayabaye uh, harabaye ugukurikirana kugira leta imenye uko barundi cyane cyane urugwaruka ruri hariya rubayeho canke uwo mugambi ububandanya n'ubu hariho abandi barundi bo ko baraja gukora hiyo za Oman kuko mu misi yahera twarumvise ko bamwe bamwe banakwepa kuririra muri kino kibuga c'indege ca Amerika ndadaye bakagenda kuririra mu bindi bihugu ariho bagenda gufatira indege mbega uh, muri ubushikanganje nubwo mumazimwo umwanya mutonya ariko ico kibazo cuba carabashikiriye hari umuti wo buri kuratogwa kugira abo bene wacu nivyo nimba bagiye gukora bakore ariko bagumane ryateka ry'u Burundi hamwe n'abafashe igihugu bagifashe mwiteka nyene eh murakoze cyane kutubaza kino kibazo kuko eh, ndibuka mbere ko habayeho igihe twashoboye no kugitangira umuco gatonya mushikiranganje twakire Kingsley mbwa ico kibazo nabonye mwacanditse allo allo eh ubu turabumva ramutse umutumire muce muduga kwijambo akanya ni gato nubwo mirongo itatu kundi ariko ibibazo turabifise mhm. ndabaramukije mwongere mu ndamukiriza umutumire eh amahoro cyane amahoro amahoro yego eh turashima ibikorwa leta leta mvye iri kirakora mhm. hanyuma akabazo ahanini twagomba kubaza ni ku byerekeye ugwaruka mhm. kuko ubu turabona ugwaruka bari ko baramera eh, nk'abifata neza ibikorwa bimwe bimwe baza barakora twihweje hariho aberekana amatana bafise mhm. twagomba tubaze umwubaho mushyikiranganji ko hari icyo boba barategekanije nko kugwaruka bamwe bamwe biyungunganya ugasanga yashoboye kwikorera umugambi umugambi ugasanga uburyo ntibukwiye leta yoba yarategekanije gufasha abo bantu bakora imyuga y'iwabo mm-hmm. nk'akarorero hariho nk'abo usanga barahejeje nko kwiga nk'ibintu by'imiyaga nkuba mm-hmm. ugasanga bagomba gusahiriza muri icyo gisata cy'umuyaga nkuba kuko mu bisanzwe umuyaga nkuba urafasha twihweje muri ibi bihugu biri hino mugabo ugasanga ugwaruka kenshi intambamyi mhm. ego reka kumbure mbanze mpeze cya kindi mhm. eh, nariko ndishura eh, mu by'ukuri eh, twarameze nk'abatanga umuco mu ncamake eh, wanagomba ngitwara ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu iki kibazo cy'abarundi bagenda eh, gukorera hanze ni ikibazo cyahagurukiwe bimwe biboneka na leta y'u Burundi yaragihagurukiye ku buryo eh, twahavuye ubwacu dufata ingendo kugira ngo tuje kuvugana n'amareta amwe amwe y'ibyo bihugu abo bantu basanzwe barimo jewe ubwanje ndabizi yuko narashoboye gufata urugendo ndashika muri Arabia Saudite mhm. naragiye ndafata urugendo ndashika muri Qatar mhm. ndashika muri burya burere ahantu abarundi basanzwe baza baragenda kwisumamwo kandi by'ukuri bariyo mhm. bariyo mugabo ingorane twasanze abarundi bagenda nk'abaciye mu kinywabi binyegeje bagaca muri kenya mu buganda rero ni naho twaciye twumvikana na bijya bihugu turumvikana yuko dushyiraho uburyo bw'uko abo barundi bazohora bagenda biciye mu nzira izwi mm-hmm. uburundi bubizi hanyuma bashyitse hariya anye uburundi bukaba bushobora kubakurikirana nk'abana b'uburundi icyo gikorwa rero uyu mwanya ndiko ndavuga Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu buri kuri cyo buri kuri cyo ubu mbere hariho kuko hategerezwa kubaho amashyirahamwe ngaha hategerezwa gukora akorana n'ayandi mashyirahamwe ya hariya anye yakira mugabo ayo mashyirahamwe yose akaba ariko ararabwa na leta akontorwa na leta ubu rero mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bari kuri co ubwo bushikiranganji mwarabura mu mu mwaramukije ubwo bushikiranganji ubu mu rugo mu gugwaruka hariho ugukorana kugira kumbure hagume ya collaboration hagume gukora korana kugira ico kibazo kive mu nzira neza cyane kuko burya leta ni imwe leta ni imwe turakorana gose turanahanahana ibyiyumviro mbega aha twobigenza gute aha twokora gute aha ndiko ndavugana namwe nta ndwi iheze nticaranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kandi turizera neza yuko ibintu bizohagarara neza eh, hanyuma rero eh, ku byo Kingsley ahejeje eh, gushikiriza ego cyane hariho intumbero leta y'u Burundi yamaze gufata twisunze ijambo rya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yararivumereye arerekana yuko agiye gufasha urwaruka mu migambi yarwo kandi kuva ubwo nyine natwe twaciye duhaguruka kugira ngo dushobore koruganiza urwo rwaruka turworuganize neza turutegure eh, mbere ubu eh, nkabamenyesha yuko uburyo uburyo eh, nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaramaze kutubwira yuko uburyo buriho kugira ngo hashobore gushigikirwa imigambi y'urwo rwaruka rero si ukuvuga ko rwaruka ruri ngahi burundi gusa mhm. n'abari hanze urwaruka rubona ruti nta buryo tugira mugabo turafise imigambi iyi migambi yogira icyo ishoboye gushikana ko uburundi turabahaye ikaze iyo migambi yabo nibayizane hanyuma dushire hamwe ingufu leta igira ukuboko kwayo ishizemwo hanyuma tuze turabe turizera neza yuko mu kanya gato igihugu cy'u Burundi tuzotangara tuzovuga tuti none ibi bintu byagenze gute twama tuvuga ibihugu nka nka koreya y'epfo mhm. ibihugu iyi Dubai emira arabe uni ibihugu eh, bitandukanye ubona uyu munsi biteye imbere barakubwira ati mu myaka mirongo itanu byari ibihugu bikenye rwose nk'ahajya dubayi twebwe twaragiye baratwereka nk'ahantu batubwira bati no aha ahanye twebwe amazu yasakagwa n'aya mangarara y'ibigazi amangarara y'ibigazi nizo nzu twabamo mu myaka mirongo itanu iheze tari ko uyu munsi ni muri ab'ingene hameze turizera neza yuko hamwe abarundi boja hamwe tugashira inguvu hamwe tuzotangara icyo nzi ni uko by'ukuri kino gihugu mu gihe atari kirekire kizotera imbere hamwe n'isi ishobora kugitangarira mugabo ubwo rwaruka niruzane izo nguvu ntituzipfishe ubusa abantu ntibave mu bintu byo kutumvikana muri ibi na biriya mugabo tumenye ko iki gihugu ari icy'iwacu nta wundi muntu azoshobora kugiteza imbere atari twebwe mhm. turi ku musozo wa kino kiganiro kumbure akajambo ah, kuri cya kigo kijejwe eh, korohereza abanyamitahe bita api eh, uko nabo bufasha urwaruka nk'uko mubivuze ruzanye iyo migambi eh, hari ako nabo mubasaba kugira borohereze urwaruka ukagwisha usanga rubitura kugira gwitanguriza ubwo buzi buto buto emwe ahubwo hakubasaba nagoma ndabakengurukire cyane mhm. nagoma nkengurukire ikigo api ingene gikora kikihutisha ibikorwa uyu munsi umuntu agiye gushinga eh, agashira hamwe kiwe bifata umwanya muto cyane aha mbere ngira ndemeshe n'abarundi bari hanze uwo wese yifuza kuza kugira icyo akoze azona atubwira ati jewe ndaje ahubwo azoca asanga twagerageje gukorana n'abandi babijejwe kugira ngo abanyamahanga icyo bazokora gusa bazotugaya canke badushime nta kindi bazokora rero iki gihugu ni iwacu ugwaruka nirumenye yuko aho ruri niruze dushire hamwe inguvu dushire hamwe ibyiyumviro ishaka turi naryo umwete turi nawo inguvu turi nazo nitwashobora kubikoresha ibyo byose iki gihugu tuzogiteza imbere tuze turikirage abuzukuru n'abuzukuruza ari igihugu gihagaze neza hamwe nabo bazodushimira bakavuga bati koko twari dufise ababyeyi baradukoreye murakoze cyane murakoze cyane reka dushimire mwebwe mwese mwari ko muradutega abiri haba abari hano mu gihugu canke abari hanze y'igihugu yakoze Placide muri Hollande Cyril muri Kenya nubwo bitakunze Kingsley nawe yatwako yari mu bubirigi bakoze cyane yakoze Elia Kadogo yarahagariye ivyuma ku ruhande rw'ivyuma mwakoze nyakubahwa mushikiranganje mujejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka n'imico kama mwakoze kwita ubutumire bwacu nejo nitwa bakenera muze mubanguke no kuri murazi ko twoma twabikoze murakoze cyane medani yo nkuru ni je ndemesheje kino kiganiro nkaba ndabipfurije kuroranirwa no kugira ibihe byiza aho muherereye hose naho kuwamungutsa